Berro itamabi minutuz elgarrikin gelituko gira, beraz, eta sekuritate gehiago garraioetan. Hala, berri bat titulu honekin, sekuritatea falta senitzen zenuten entzat garraioetan, autobusetan, treinetan bereziki. Ara, zer titulu agertzenen gaur prentsa Desberdinetan, frantxez prentsan. Baina interes garriena, miaketak indartuko dituzte garraioetan, kasu gure sekuritatearen da. Atzo, frantses gobernuak jakinarazi duen neurria da, edo proposamena behintzat, momentuz, agurilean talizen treinean izan zen erasua argudiotzat hartuta, neurri zorotzak hartuko dituztela jakinarazi dute. Ideia zer da lege proposamen unekin? Be idea simplea da, ekintza terroristak saiestea, eta bai, eta sekuritate publiko onkitzen dituzten kontuak tipitzeko helburuarekin SNCF-eko langileek eta RATP-koek, beraz Parise inguruko treinek, miatzen halko alko dituzte bidaiarien zakuak edo puskak, zuen puskak, eta sekuritate palpazioak, makizue, uh, ha, uh, uh, uh, uh, uh, posible izango dira, Baina hori, gure sekuritatearen zat. Lasai, bidaiarien akordioarekin beti. Ez padugu onartzen, treinetik jarutsi beharko dugu aldiz. Jakin ezazien. Beraz, treinean ziste, eta ara, trein kontrolatzaileak galdetzen aldautzie zuek, bidaia, zuen bidaiako zakua. Idekitzea ikusteko barnean ez duzien Kalashnikov bat, adibidez. Edo ganita bat. Ta ganita bat balin badut, zer, Eta nola hartu behar dut nik, ni hautatu izana, enezakoa miatzeko. Ez nizaski ongi berdin, bihar edo bizar luze egia dutarako berdin. Bo, nire kasuan olako arozik ez dutu kain, beden bizarragatik. Pentsa zer senitzen dugun hor, eta egunerokoan jadanik poliziaren kontrolak bizitzen dituztenak karrikan. Beltzak direlako, adibidez, nortasuna giria, galdetzea, zer da, perfila badut, eta pentsa zer pasatuko den, train kontrolatzaileak zaku bat idekitzen badu, eta arma bat ikusten badu. Bidaiariak zer eginen du. Ah, menz, errapatu nauzu. Irabazia! Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Eta bideo bat ere aipatzeko sare sozialetan eh, behitzulikatzen ari dena, kidnapping hogei tamar segundutan deitzen da bideoa, beldurgarria titulua diadanik, kidnapping hogei tamar segundutan, baiketa bat beraz hogei tamar segundutan, eta noren baiketa, zuen aujaren baiketa bideo batean agertzen da. Zer, j'ai plein d'autres chiens. aurra Titulu bideoan agertzen justement, je suis aujourd'hui dans ce parc pour pouvoir voir comment les enfants réagissent avec une personne qui vient les voir avec un petit chien s'ils partent avec eux. Iniziatiba zer da, gizon bat ikusten da, beraz, eh, be, baratze batean, baratze publiko batean, hor dira buraso guziak aurrek ilan, burasoak lasaiki bankuan, mintzo eta aurrak jostetan lasaiki, eh, eta beraz, eh, tipoa etortzen da sakur batekin, eta aurrekin hasten da mintzatzen. Lehenik burasoen gana joiten da, ez bombe esperientzia bat egiten dut, ikusteko zein ere den aur bat baitzea, eta zuen aurraren sekuritatearen egiten dut bideo hau, kontua zueri erakusteko zein simple den edo nork zuen aurra baitzea orain ikusten da gizona sakur eh, tipino batekin aurren joiten da noa ditzen da zure uste sakurra Atona koma? Bla, bla, bla, eta hola. Eta azkenean bideoan ikusten da, beraz, uh, aurrak urbiltzen dira, hasten dira mintzatzen, eta gizonak erten jemen, nahi bauzu, uh, dena sakur Eta beraz, aurrak, eh, aurrek segitzen dute gizon hori, eta beraz, burasuek badute froga, uh, ogeita bos segunduz, musika beldurgarriak agertzen dira segunduekin, be froga badute, biziki, landirosa dela, zuen aurra parkerat eramaitea, bizkifite baitzen ahal baita, eta bar, eta bar, eta biztanena hori prebentzio lana egiteko den bideo bat pentsatzen ahal da, ala dela, baina eh, bada beste zerbait gibelean, biztanda gizon horrek ez du hori egiten eh, jendeak eh, ikas dezan nola zuen aurrak ezi, edo horakoak ba, ere ateratzea, be, bref, um, zer ikasten da ere olako bideo batekin, azkenean, be, beldur izan behar dela edo no, noiz, aurrak ere azkenean beldu garazten eh, dira olako esperientzia batean, hori da mm, artikuluak ere ondotik espikatzen duena, gizon honen eh, nahia ala iduri badu ere gibilean dirua bada biztan dena zen eta bideo hori sarean edatzen da interneten YouTubeen bidez eta YouTubeen uh, eh, berba zakizie bainan zuen bideoak emaiterakoan hainbeste ikus, uh, ikusle badirelarik dirua biltzen da ordean bideo horrek bidez holako gai minberatxu bat sarean emanez dirua irabazten da eta uh, be, burasua kunkitzen dituen gai garrantzitsu batekin, hola, teknikasi simpleak ere zuek ere nahi bauzue diru pixka bat egin eh, adibidez. Laster John Garmendiaren iritzia eta Martin Kito telefono eta teknologia berri eta azarituko zauko bainan mementu zehatxe sukararen azken kantua bideoklipa ere sarean da aspaldiko loreak, aspaldiko taldea disko berri batekin urbiltzen baita. Balantzaka, arrastaka, Era matentitud aurretik David zanak Aberatxe sukarra berriz itzultzen da espaldiko loreak deitzen da kantu hau, bideoklipa ere sarean duzie. Eta hauek ere, beraz, disko berria orkesten eh, dute, eh, urte bukaera untan mila batzion talarrogeita mar urtean sortu zen talde hau eta sortzi disko argitaratu notik azken gezia ateratzen dute aurten eta horreit segitzen dugu itzetaputzen iritziaren tenorea entzulean iritzia eta gaur jon garmendiarena. urria izan zen, zeruan lertxunak egaka, ara tonaka, joan zirela erran baligute bezala, baina jin direla erraten digute. Naiz eta haiek, guk bezala, ongi dakiten, joateko eta jiteko, ez dela bide bera baliatzen. Utzitakoa ez dela toki berean atzematen. Errandako hitzak, ez direla isiltasunarekin estaltzen eta urria izan zen, egoitz urrutiko txea atxilotu zutela Parisen. Urteak zeramatzan Euskal Lurretarik urrun bizitzen, eta urrunago bizitzera behartuko dute orain, kartzelan, joateko edo jiteko edo zein pundu hautatuta ere, kartzela beti baitago urrunago, hortzago, ilunago, eta Euskaldunez beteta herri elkargoaz mintzatzen ari ginela, urria izan zen autonomia estatutua eskoratu zuela Euskadik, mila bederatzi deun irurogita meretzian, eta urri hartan, Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba, Euskal Herritik urrundu ziren, Nafarroa, Lapurdi, Baxenabarre eta Siberoa urrundu ziren bezala. Buruan bezala bihotzean, anitzek darama guzazpi herri aldeko herri hori joan egintzen. Eta ikusteke dago neoiz jinen ote den. Urria izan zen, eta urria da. Eta orain ari gara joaten. Agian, norantz goazen jakitea baino etzaigu falta. Eta batzuetan, iduri badu ere bidean urratsak emanda atzera bueltarik ez dela izanen. Ez girela berriro jinen gibelera, itzultzeko beti dago aukera. Goazen ba, goazen, aitzina. Jon Garmendia Milesker bere iritzia hemen entzulen iritzia aste artero goizberin eta eta putzen eta horretarazten dutia telefono zemaki bat badugula zuek ere parte hartu nahi baduzia dibidez zure irratiarekin komunika ezazu goizberri eta hitz eta putz emankizunetan. Zure iritzia partekatu, ikusten ari zirena kondatu, aroa edo bideen berri eman. Erantzun gailuan mezuak utziz, SMS-ez ala WhatsApp-ez. Zure kontaktuetan gehi gaitzazu. 06 sei, zazpi zazpi sortzi, bost bat sei, bederatzi 0. Irratia elgarrikin egin ezagun. Der bist hitz. Itz eta putz. Eta segitzen dugu telefonoak justuki ipatuz mekasu ongi baliatu behar baitira telefonuriek. Eh? eta gaur Martin Kitio senperen dugu gazteekin eta teknologia berriekin lotutako ekimen bati buruz hitz egiteko atxaldeon Martin. Aratxaldeon, arantxa eta entzule guztiok. Zer berri duzu gaur Martin gazteek teknologia berriak obekira biltzeko ekimen baten aurkezpenean zira ongi ulektu badut? bai, alaxe da, duela minutu batzuk bukatu da hemen, senperen, gazteak eta teknologia berriak ekimenaren aurkezpena. Bon, badakigu gazteak ez dituztela behar bezala erabiltzen, eh? orain teknologia berri horiek, adibidez, telefono mugikorrak, portableak, ordenagailuak... Bueno, egia esateko esango nuke arantxa gazteak eta gazteak ez direnek ere okerreko erabilera ematen diotela telefono mugikorrari eta antzeko gailuei baina tira, ez da gazten kontua bagarrek. Kontua da, gaurko kontua da, gazteek teknologia berriak hobeto erabiltzeko ekimena aurkeztu dutela. Hau zertan datza ekimena hori, Martin, uste dut arduradun baten hitzak baitugula gaineraz? Bai, Jean-Pierre Dagambide, aurkez, eh, jean Dagambide jaunak aurkeztu du ekimena, talen lehenengo behin azaldu digu nondik sortu zen ekimena hau. Bon, lehenik ni bin eskamutiko gazteren aita naiz eta biziki kezkatu nintzen seme alabek eta beren inguruko lagunek telefono mobilekin egiten zituzten gauza horiekin. Ez zituzten behar bezala erabiltzen eta neork etzien txikulan untxa erakusten nola erabili gailu horiek. Hortarako beste buraso batzuekin, erakasleekin eta ezkuntzako goi arduradunekin eta erabiltzaile gazte horiekin elkartu gira eta lanean hasi alako gida baten ateratzeko. Hots nahi behozu, bi hitzetan gida bat mobilak behar bezala erabiltzeko. Ados, beraz, praktika honen gida bat eh, atera dute, beraz. Bai, alaxe da, bai. Eta gida horretan, telefono mugikorrekin zer egin behar den, eta zer ezten egin behar ikastea da helburua. Entzun dezagun azalpena daganbide jaunaren ahotsetik. Gida nahi bozu dekalogo baten moldean idatzi dugu izkera argia, gaztek eh, erabiltzen duten izkera, beren errealitaterate tegukitua, eta ginerat, berek ere parte hartu dute horren idazten, eta nabaria da edo agiridazteko gazteen esku hori. Mm, ados, bon, darran bide jaunaren hitzak beraz. Bai, eta gure asmoa bada, da jaunarekin hitz egitea, baina zoritxarrez, eh, nointxe bertan beste edabide batzuekin ari da solasten, eta iruditzen zait apur bat itxoin barko dugula. Ados, bo, itxuiten aldugu, bitartean, Martin, dekalogoa birpasa dezakegu, berdin, amar puntu badira? Bai, e, dekalogoa da, amar puntu ditu, eta e, nahi baduzu, ba, begira, e, lehenengoa daukatemen, begira, hause dio lehenengoak. Telefonoak jotzen badu, utzi zeregin guztiak eta hartu telefonoa lehen baien. Deiak beti izaten dira garrantzitsuagoak bestelako zereginak baino. Mm ados, lehen puntua beraz. Eh? Bai, horrek esan nahi du, adibidez, ba, sukaldean xerra frigitzen ari bazara, eta zartakina zutan baduzu, ba, zartakina zutan utzi, eta telefonoa hartu behar dela, eta gero, gerokoak. Bai, ados, normal. Begira, nahi baduzu, bigarren puntua ere irakurriko dizut. Hau da bigarren puntua. Eraman beti soñean telefono mobila edo mugikorra. Ez bakarrik norbaitekin hitz egin ahal izateko edo txateatzeko, baizik eta telefonoa lagunen artean luzitzeko. Horretarako, jakina denez, alik eta telefono deigarriena eta garestiena eduki behar duzu. Bistan dena, hori ere zentzuzkoa da. Denok badakigu telefonoa ez dela erabiltzeko bakarrik laguna artean, bederen estatus bat edo nola baiteko maila bat erakusteko ere baduzu. Ados, ados bat. Izan ere, nola edukiko duzu ba iPhone 6 bat eta ez erakutsi. <laughs> Zertarako daukazu orduan? amarekin telefono zitze egiteko. Espero dut, gazteek hau behintzat, ondo ulertu izana. Bai, segur, nire ustez, ongi ulertu dute. Azkenean, puntu hauek, eh, oso zentzuzkoak dira, Martina. Bai, bai, erabat zentzuzkoa, eta horren adibide garbia da, irugarrena. Irugarren puntua, hau ere, oso, oso zentzuzkoa da. Begira, hau dio. Ez eduki inolako erreparorik zure buruari argazkiak atera eta mugikorraren bidez sare sozialetan jartzeko. Dela Twitterren, dela Facebooken, dela Instagramen eta abarretan. Zenbat eta arropa gutxiagorekin egon, orduan eta arrakastatxuagoak izango dira argazkiak. Hmm. Ta batek daki, nora iritsiko hmm. zaren alako argazkia esker. Bistan, askotan aipatu dut hemen itzetaputzen. Arrakasta lortzeko ezinbestekoa da aragia edo txitsia erakustea, hori errangabe doa. famatua izateko biderik errazena da, Txitxia erakustea, zuk esan bezala. Hori bera. Gainera argazkian e, eh, bilutsik agertzeak onura baino ez dizu ekarriko. Ze, ze kalte ekarriko dizu, ze, ze kalte. Kalterik ez du ekarriko horrek biztan da. Ba, hemen txegabiltza, eh, luzamendutan, da ganbide jaunarekin hitz egiteko aukera izan arte, baina hemen eh, solasean dabil oraindik, ez dakit, agian aranta beste punto bat irakurriko dugu, ea tarte honetan Dagan bide jauna libratzen den? Bai, bai, azken puntu bat ikasi dezagun bizkat, eta ikas dezaten, bestek. Beste puntu batzuk ere baditu, baina nik, hau, nabarmendu nahi dut, laugarrena da. Adi egon beti mugikorrari, eta ez aurre aur, aurrez aurre dagoen pertsonari. Aurrez aurre dagoena, zure, ama, aita, edo laguna izango da. Pertsona aspergarria da, eta zuk badakizu. Telefonoaren bidez berriz, jende interesgarri ugarik sarean jarritako kontuak ikus ditzakezu. Une oro, milaka pertsona dituzu, txisteak asmatzen, bideo barregarriak jartzen, eta abarretan. Hmm. Ezin da hori guztia alderatu, aurrean duzun pertsona ezagun eta aspergarriarekin. Eh, ezin da konparatu, jakina, irratxaio honetako ere nundik ateratzen dugu informazioa. Amaren gandik? Ez, amaren gandik, eh, ez, hori argi dago. <laughs> Xarez sozialetik eta hor dabiltzan milaka pertsonen gatik, eh, bestela, bestuzu. Ba, bai, Mikel! Bai, bai, ninaiz, Martin! Ez, ez, ez, lasai, lasai, lasai, e, bai, bai, bai, bai, lasai hitz egin dezaket. Bai, bai, bai, irratirako kontu batzuekin hori naiz. Ah, ez, ez, ez. Ez dute garantzirik. Ez, lasai, lasai. Bai, model. Bai. Ez, ez, ez. Bai, azkenean nian, eh, arantxala. Arantxala. Eh, bai. Bueno, ez, gero, gero, gero egingo diot kasu. Martin, eo. Eh, zer? ikusi ditudan larun bat gaueko argazia, bai motel, bai, bai, bai, bai, bai, baina zer egiten zuen tangik hola galtzak buruan jarri da baino. <laughs> Martin, zuzen nahi Hori, bai. argazki horiek, eh? bere emazteari bideli behar dizkiogu, bai, bai, nagusiari ere bai, baina bueno, zega iztoa zaren, ez No, barkatuko dugu Martin, eh? Zagin telefonan txartu da, segitu du azkenian, eh? gidoian edo markatu zena. Telefonoak jotzen hartu behar da eta parekoak uh, eh, denaren espaitu interesik, telefonoak du interes guzia. Hemen Martin Kitioren parte hartzea milisker onoko beraz berriz elkartuko gira. bihazteren muruan, obek egan. Lasterkarin etxe berri hitza bere iritzia justuki joen astean frantxez uh, eh, gobernamenduan den uh, zergaz uh, eta bestalde gurekin izanen dugu jokin zaldun bide uh, belarretan ekoizlea eta bereziki EHko aipatzeko uh, laborantza biologi ekologikoa, urbiltasuna, lan kolektiboa, horiek denak biltzen dira EHKoren gibelean, xetasunak laster, mementuz bostak eterdi euskal irratietan, berriak zurekin bernadetar gaina goi urteko gizon bat zendu da goizean heletan, laneko istripu batean, EDF-eko langile bat zen, elektrikako hagabaten gainetik erori da hamar bat metra goratik eta langilea kolpean zendu da. Dominika Gergarai urtinak betaja ere pausatu da berroita emezorzi urtetan eritasunak ere manik. Siberuko botza eta Euskal irratien laguntzaile zen aspaldiuntan pilota komentatzaile bezala besteak beste txotxe elg bere onduan izan da initzaldiz pilota plaza horietan eta Dominikaren tasuna atxikoko guan entzunen dugu seiak eta erditan. Lur amaren amargarren aldia iragan emanen da miahitzeko irakiti erakustasokan, hasaruaren 6 eta zorzian, laborantza herrikoiaren aldeko hitzordu haundia, aurten klima aldaketaren gaia johatuko da nagusiki, Normandia eskualdeko laborari eta ekoizpenak ezagutzen ahalko dira aldiuntan. Eko izendapen berria lekuan da mementoko behoita amaretxalde biltzen ditu eskualegi osokoak eta hainbat irizpide ziurtatzen ditu horietan etxalde ekologikoa izaitea lugari lotu laborantza eta herritarrekin aheman zuzena sustatzea, bide laburreko saltzea, transgenikorik ez onartzea, besteak beste, beren burua ezaguta azteko, eko lehen feria antolatzen dute larun batean iruñan. Ez du hautagaiik aurkeztuko Eusko Alderdi Jeltzaleak abenduko eskualdeko bozetan, eskualde berri handian ez duela balio indahak galtzea eta PCI edo irriarteko lankidetzako erakunde publikoaren alde ereman behar dela lana petsatzen du alderdiunek. Hala ere, bozakaitzin galdetegi bat igoriko diete hautagai guzier beren ikusmoldea ezagutzeko. bizirik biziran emankizuna hilabeteko bigarren astelenean. Eta errepika astezken untan gaueko behatzietan. Aldi untako gai nagusia. Alternatiba Bilbo, alternatiben herria. Urriaren ogoita lauan Bilbon irangan den alternatiben herria. Bizirik biziren emankizuna. Berritzen gai astezken untan gaueko behatzietan Euskal Irratietan. Euskal Herratietan. Deiadar manifestaldiaren segipen berezia larun batuntan Euskari Gatietan. Atxaldeko lauetan, mintzaleko saioa, azparnen baterak eta euskal ipar euskal herriko elkargoa eztabaida ez berriz entzun gai. Atxaldeko bostetari goiti, baionako sao izanen gira zuzenean, lekukotasunak, giroa eta itzartzeak zuekin partekatzeko deia dar manifestaldia zuzenean. Euskal Ijatietan. Zer nahiako, iutxu alamando. Ez bata ez bestia, nik iutxu mandoka. Utsumandokan aste juntan, Charles Bidegain ihizia hitzaekin. Esualdun anitzen zat hori da edo zoin gabale etxekotoa estena. dena. Kolaboratzaile berri bat ebai koldo zoazo euskalkietaz aditia eta aipatuko teizkoa erno oien hart mauletarak egin lanak. Berezuan zuzenbide ikasketak egina eta geroa ba, politika alorrean gizon publiko bat. Beraduk zuberoak euskeraren gramatika bat egiten entzeatu zena. Josu Martinezek basauriko ihesaen azken aipaldia eginen deiku. Etaren arginduak argiak ziren ez abenturarik. Azkenean, kanpo laguntzarik gabe ies egingo zutela erabaki zuten. Ez zutela itxarongo. Utsumandoka euskal irratietan, aste hartian, zazpitan eta astizkenaekin lauetan. Amnistiaren eguna iraganen da eduden igandean makian, Filipe Laskarai eta Filipe Bidart antolatzaileak, aste azken gomitak gomitak goizbeginak. Prentxaz, eh, mintzatzeko tenorea eta berria puntu eusen titulu hau Israel goxe indarek bi palestinar hildituzte zit Jordanian Israel darbat ere hilda gaur kamioi batek arrapatua, baina ez dute argitu nahi eta hilote duten, bankibun giroa baretzera edo lasaitzerat joaitekoa da gaur iduriz beraz iturri ofizialen arabera eta beste nazioarteko gai bat ere berria Italian, Ipar Irlandan, Ira, oraindik jardunean dela adirazidu erresuma batuak. Teresa Villie, Ipar Irlandarako idazkariaren arabera, talde armatuaren kontseilu militara indarrean da oraindik, baina haren egitekoa erabat politikoa da, gatazkan parte hartu zuten gainerako talde armatu nagusiak ere lanean direla adierazidu. du. Bestale gainagusi hau ere Euskal Prentxan eh, gaur atxalde untan Nafarroa oinezen gertatu seksu erasoa berria puntu eusen titulu hau adingabe bat inputatu dute Nafarroa oinezeko seksu erasoa gatik deklaratu ondutik aske utzi dute karguekin Nafarroako ikastolen elkarteak gogor salatu du eraso hau eta beraz bihar bilkura eginen dute Elizondon zazpi ontan hori loturik ere beste eraso batzu hemen aipagai berrian, oita mabost urteko gizon bat ere atxilotu dute gazte izen, eta bestalde amalau urteko zigora aur bat bortxatzea gatik. Hala ere beraz gai hori lotua ere argia puntu eusen, titulu nagusia daten horreontan, Nafarroa inezeko, seksu erasoagatik adin txikiko bat beraz inputatu dutela. Argian bestalde, Banski artista aipagai eta beraz iritzi bat titulu honekin antisistema sistematizatua. Zep zentzu du kapitalismoaren kontra egiteak aldi berean enpresa eta galeria handientzat lan egiten bada, paradoxikoa ez da sentitzen dut bantzki zugatik eta nigatik beti gustatu izan zaidalako zure artea. Gogo eta interesgarri bat hemen kultura antisistema eta sistemaren barne. Delarik kontradikzioak, beraz hemen Katalunia ere aipagai forkadel izango da Kataluniako legebiltzareko presidenta, haentzeko presidente oia, eh, beraz izango da Junts Pelsik proposatutako legebiltzare Bizkaiko presidentea eta orain txetan entzuten ginuen ere emankizun eh, biz, berezia bizirik emankizuna. Bilbo gizarte aldaketaren topagune izanen da urriaren oitalau untan. Alternatiben erria eh, argian aipagai bideo baten bidez besteak beste. Gazeta puntu eusen endaiako zapesa gertzen da, endaia eta doni baneloitzune. Iri elkargo bakararen aldeko jarrera, Euskal Iratietan egiten eh, dugunaren arira, beraz hau iritziak eh, hemen bilduak uh, elep delakoari begira uh, hemen entzungai dituzi beraz soinuak ere eta erabakitzeko ahalmenari buruzko ikerketaren aurkezpena ere kastapuntu eusen Columbia Universitik gure eskudago eta erabakitzeko eskubidearen inguruan ikerketa bat egindu eta urriaren hogeita batean baionan beraz aurkeztuko du bi ar eaiota aipagai ere berrietan aipatzen ginen bezala, uh, eh, hauteskundei begira eta bestalde H hogeita sortzi ere aipagai ikasteta puntu eusen, aldizkari satirikoa sarean baldin bada interneten, crowdfunding kampaina bat, diru bilketa kampaina bat, abiatu du urtekari bat argitaratzeko asmoarekin kampaina abiatua da, eta hori karena puntu eusen atxamanen duzena. Media bazken lurama gaurko eta biharko. Gaur eh, goizean eh, aurkeztu dute beraz aurtengo lurama, zaroaren 6 zazpieta sortzian eh, e, eh, egiren dena miarritzen eta bestalde media bazken endaian eh, liburu kutsak balin badira, badira uda untatik eh, leku publiko zonbait zutan badira liburu kutsak e, zer egan nahi du horrek ebe kutsa batzuetan badirela liburu batzu zuen liburuak usten aldituzie eta beste bat hartu adibidez irakurtzeko gisan partekatzeko manera bat beraz. Sudoestekin bukatzeko, uh, eh, Bonemezon hausia berriz ere aipagai titulu nagusi gaur ere, kasik egunero bezala. Bi dosier eh, eh, medikal berriz idekiak ote dira galderazko ikura hausiaren segida beraz hemen. Eta bestalde, gertakari berezi bat ustaitzeko oianean, iztari batzuek uh, ondio biltzaile bat jo dutela, hemen uh, beraz bere lekukotasuna irak irakurtzen alduzie zudezten webgunean. Karin etxe aldiz orain zuri itza iritziaren tenorea. Egun honen zuleak, gaurko iritzian ere, emazte gizonen arteko ezberdintasunak izanen ditut aipagai. Eta gaurkoan, hilabetekoak dituta aipatuko. Atzo, Frantses Lege Biltzajak, emazteen tamponen gaineko tatxaren txipitzea errefusatu du. Alabainan, gaurko egunean, tampoi eta zerbieten gaineko tatsa, edo TVA eguneko hogoiekoa da. Aurkeztua izan zen proposamenean, tatsa honen txipitzea galdegina izan zen, eguneko hogoietik eguneko borzerat pasatzeko. Erreformaren errefusak, duk bide batez, Tampoi edo serbietak ez direla beharrezko produktuak bezala ezagutuak. Tatsa horren tipitzia galdegina izan zen, petizio kanpaina baten eh, ondorioz berzeak berze. Honen helburua zen, emazte eh, eta gizonen arteko ezberdintasunak kontsumorako produktuetan tipitzea. Ikerketek zioten, emazte eh, bakotxaren bizian, Mila borzeun bat euro gastatuak direla tampoin edo zapi higienikoetan eman dezaun. Proposamen hori errefusatua izan da, auge kontua jazoiak aitzinatuz. Ilabeteko ailotutako produktuak, luxosko produktuen lehoan ekajiak baitira, eta ostion bezala, ez behar ezkoen lehoan ezagiak. Errefus hori ez da gauza anekdotiko bat, eta unitze jan nahi baluke, emaztean eta gizonen arteko ezberdintasunak ikusterakoan. Zer ikusirik ere badu, hilabeteko ez egiten diren errepresentazio sozialei begira, ardura hauek gauza tabu, zikin edo gordearekin lotuak baitira, arrazoi guzi hauen gatik ere dira gai hauek politikoak etxe berri mil esker eh, laster gurekin jokin zaldun bide aipatuko dugu erramezala EHko identifikatzaile berria martxan baita berroita mar bat etxalde biltzen dira hor eh, produktu biologikoen inguruan baiden ez bakarrik Triangelu beltzone Irentxita laguntza es que Zaki gardenak barkatu taldearen hibernazioa deitzen den kantua hemen entzungai kantu berri bat hemen ere disko berrien fenomenoak segitzen du Euskal Herrian segitzen du guain aldiz orain gure gomitarekin Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarekin Euskal Herratietan EHko identifikatzaile bat martxan beraz uh, jadanik aipatu ginuen eta intzinadoa proiektua gurekin dugu jokin zaldu midea txaldeon. Atxalde eh? Goizuntan frentsa horreko bat eh, egin duzie, proiektuaren eh, bide berriak ere aurkesteko, eta hor, beraz, uh, bai laborariak elkartzen dira, bai kontsumitzaileak, bai ekoizpenen erabiltzaileak, bai elkarte desberdinak, ehatxeko identifikatzailearen inguruan, zer da hor, zehazki identifikatzaile hori jokin? Bai, orduan egia erran, eh? jadenik erran nuen, nik piskat eh, martxa bidean hartu dute, eh? hori duela zazpizortzi urte abiatu den gogoeta da. E, eh, laborariak eh, eta laborarien ondoan diren elkarte zonbaitzu, hemen gaindi ezagutzen ditugunak, eh? ble elkartea dibidez, arrapitz alainan, eta egualdean ere, beste hainbat eragile eta elkarte, eh? laborari laborantza mundukoak, uh, gogoeta batzu egiten hasi ziren, Eta emeki emeki uh, lan horrek ba, piztara zidu edo emeia berezi bat, elkarte baten txortzeko gogoa, ehatzeko deitzen dena, eskualeriko, beraz uh, izenak jaiten duen bezala, identifikatzaile nahiko erresa, eh, bertakoa dela dirazten duena, Eta horren gibelean, ba, biologiko mundu hortan den jendea, bai laborari, konsumitzaile, eta ba, hortik uh, atera da beraz uh, identifikatzaile hori, ordan ofizialki uh, sortua dugu elkartea eta hor nahi dugu pixka bat uh, e, bo, markatu kolpe, kolpe bat eta iruñan larun batuntan eginen dugu merkatu bat, ara, lehen merkatua, lehen agiriak, zertifikazioak banatu ditugu, orduan Euskal Herri osoan gutxi gora bera badira Hale, milako bat etxalde eh, biologikoan direnak, eta momentuko, ezkira iniz, eh? berroita marrek lortu dugu eh, agiri hori, baina uh, ez tagezki, eh? abiatzen bai gira, berroita mar agian izanen giren darun batuntan irunean, badakigu agendak manatzen duela eta badirela beste itzordu garantzitsuak, baina bo, mm. finkatu ginoen, eta borudan hori da, eh? pixka bat aipatzen nuen bezala dola guti, eh? pixka bat biologikoa eta beste eh, irizpide batzun kondutan hartzen dituen egitasmo bat. Hori da, zenta hor, eh, jaiten duzu beraz, berroita mar bat uh, ziztela lortu duziena irizpideetan sartzen badira, irizpide zehatzak, bai uh, laborantza biologikoan lanin behar duzia, benen ez bakarrik, adibidez, barda urbiltasuna ere landu uh, bezeroekin, bada kolektiboaren parte izan eh, ere, uh, ez ere, ba, azkinen lekuko, lekuko ekonomia edo bizi arazteko ere? Adibidez? Hoxe bera, oda hor, uh, untsa da, eh, labur biltzen dituzu, hiru horiek aipatzen dituzu, bada hor sakontzeko hainitz, eta gire gure bilkuretan ere, baditugu alako gogo Sakonak, uh, goizuntan prentsaurrekoan funtsian erraiten ginoen, eh, uh, kazetari batek galetu digu, baina uh, eh, argunt politikoa da zuen historioa, eta bai, orduan politikoa da, uh, agiri horrek ez du gure mozkinetan edo produktuetan uh, markarik ezartzen, eh? etxaldea bere osotasunean uh, kondutan hartua da, eta noski horren gibilan zerra nahi du, uh, pixka bat hemen gaindi usatuagira, eh, diskurtso horrekin baina uh, tokiko konsumoa, eta zer suposatzen dut okiko konsumo batek e, eh, eh, urgunago hori eramanez, ba, autonomia ipatzen da, eh? alimentario mailan, e, konsumoa ze konsumo mota egin, e, respetoa naturaren, naturarekiko, ekologia, eran nahi du politikoki markatzen dela, azken finean, e, agiri horrek e, zer eranen du, ba, ez da bada salmentaren zaz, eh? guk, astapenetik uste dut gehiengoak hortan giren, ez dugu sortu uh, agiri hori eh, saltzeko asmoarekin, eh? mm. baizik eta bada dinamika bat, e, gogoetatzen ari gira, odan, siguratzki petuak iten ditugu, dudai gabe, baditugu ardatzainitz uh, gogoetatzeko, eta bon, agroekologia hitz hori ere erabiltzen dugu ardura, odan, hori ere saltzak guztietan uh, atxemaiten alda, uh, beti aipatua da hor hemen, uh, frantzian berezki, Pierre Jabi bezalako batek, e, alako gogoetak eraman dituela eta eramaiten dituela eta bon, irudi askia handia da, ba, gu berdintxu, eh, pentsatzen dugu, beba dela manera bat, eh, entxiateko bizitzen eh, humanoa, natura eta bereak errespetatuz, zordan hori da pixka bat labur biltzeko gure gogoeta, eta ia da politika ongiten dugu lau. Engai amendu bat azkenean markatzen duzie horrek uh, ilan, EHK horrekin. E Hori da, ahunt hori da, eh? ez da bat ere uh, eh, salmentaren zat uh, eh, egina den zerbait, eh? da zinez markatzea bombeara. Dinamika bat bada, Euskal Herri oso osoan, egan behar da, horre ez da behar ditugu, nork, uh, nork sartzen alda uh, zertifikazio edo agiri hortan, hori bon, uh, dugu, egan dugu, berzela gutien ez ukan, e, abe labela, hori parralean hemen, ez zera pribatuek dute emaiten, egualdean eh, publikoak du emaiten agiri hori, abela bela hori. Baina gu, kunago joiten gira alainan, badakigu badela laborantza biologiko industriala, eta, bon, hortik, xor uh, da, girela, gure irizpideak e, finkatu ditugu, eta hori gaiten dudarik, uh, zinez, uh, bizu gira, eh, fisikoki, orduan, ahlo <laughs> guzietan, eh, ardi, behi, baratze gintzan, fruitu gintzan, Eh, bildu dira eh, ekoizleak eta laborariak eta be, finkatuak izan dira pixka bat gure ikuspunduaren arabera zer izan beharko ditaiken eh, laborantza arduratsu bat eta hori lan hori egina izan da hori hainitzetan ainitzetan azpimarratzen dugu baina funtsezkoa da eh? ez da ateratzen zerutik hor zinez bilkurak eginak izan dira eta hori dugu bat gure gure mamia eta horren ondotik e, engaiatzen gira agiri horretan txartzean Ba, urtean behin, bilkura baten egitea gure gure lan sektoretan, gure ahloetan, eta bederen ara, gure artean partikatzeko eta ideien trukatzeko, eta bon, gogoetak segitzen du, ez da, hola, Hala, ez da horretan bukatzen. Hmm. Zenta hor, dugularik laborantza biologikoa, gaur egun leku gerozta handiagoa hartzen du, eh? merkatuetan, magasinetan, eta hor ere, azkenean, beste bi, e, laborantza biologiko bat sartzen da, industriala, pentsatzen dut, ez dela, adibidez, zuen irizpidetan e, egokia, hor, horako mota hori? Akuntori da. Oaxtenal eh, ere eh, banatzaile handi horietan, eh? nun nahi hemen kostalde untan jadenik arrufu, jazino edo zein lekutan. dira horiek eh, noski irizpide komertziala baizik ez dute. Bon, beren, reion horietan, geroz eta leku handiago dute, zera biologikoan diren produktu horiek. E, ba, noski hori isa esten dugu, eh? jakin behar da bioindustriak kaltea initz eh, ekartzen dituela, zera sozial mailan, hori eh? behar da, ze baldintzetan egina direna e, produktu hainitz, eh? reion horietan atxemaiten direna, kafea eta historio, bon, ikusi behar da, e, zer den gibelean, guk noski, sozial mailan diren, e, e zera, irizpideak eta eta funtsezko, ba, bizi, ongi lan egiteko baldintzak e, errespetatuak izan daitezen e, hori e, markatzen gu argita garbi. Bon, gure ez zakigu, sobera, baditugu galdera ikugak, eh? Mm. gogoetatzen nahi gira hori da, Eh, zer da etxalde bat hori aipatzen nuen, zer da langile bat, bi, iru, nun kokatzen da etxalde eh, zeinetan mugatzen da, ez dakigu, ez dugu trenkatu eno, e, eh, trans, transformatzaileena ere adibidez, bon, izaiten alda okin bat, ez duena lurik, baina, bon, elikagaiak eta biologikoan erosten dituenak, eta bere ugia ekologiko kiten duena, ziten dugu olako kasu batean, bon, ez dugu bazertu eh, me gogoetatzen dugu nola, eh, olako pertsona bati zer gaiten aldiogu. Bon, izaiten aldira olako kasu batzu, bon, idekia da, eh? baina sur da, e, bioindustria hori eh, horrek pixka bat, eh, bon, e, goibel usten gaituela, badakigu desmasiak ere ekartzen ditu da. Eta hori, jendeak berdara ez daki sobera, e, biologikoaren zen horrengi gibelean pentsatzen dute dena, dena polit dela, mm. baina hainitzetan ez da ala. Mhm. Eta horrez gain ere, eh, helburua elburua da ere mm, laborantza biologikoa Euskal Herrian baloratzea, baina justuki Euskal Herrian gelditzea ere zenta hemen badira, ekoizle batzu biologikoan ari direnak, baina eksportatzen dutenak ere? Bai, hori behar bada gehien bat badira nafajoan, eh? bada bon, zereala eta olako ahloetan, bai, bada usai hori, eksportazio ursaia hori edo sakonago sartu denan. Hemen behar badai torren beste, txalde tipiak baitira, baina mm. Eh, bon, horre uh, eh, gure artean uh, lotzeko egina da. Egia da, egar, uh, ez dugu hain beste elgar zauten, eh? egia erran egualdeko, iparaldeko, ez dira, inbeste beste egiten, eta hor aukera bat da, horrean irekia da, e, guk bilkurak bergaran egiten ditugu, eta be, pentsatzen dugu, espero dugu emekimeki gure artean ere loturak eginen ditugun, eta zergatik ez gure artean uh, hartu emanak ere eta saldu emanak edo emanak uh, garatu, eh? eta hori da piskoat ere elburua, bertakoa, tokikoa, eta lainan ez gira eksportazioetan uh, eh, oinarrituko, gure, horrentzat or, gaiten politikoa zela, autonomia zer da, barlo ba, eta, eta eta alimentarioan ere bai, ba, mm. hortan txartzen gira eta beraz EHko identifikatzaile hori martxan, erran bezala larun batean eh, irunian feria eta bazkaria merkatua antolatzen uh, duzie. Bon, irunarat ez pagira joiten, nun atxamaiten altzaituztegu, nun atxamaiten aldugu, azkenean identifikatzaile hori, nola doa hor, uh, eh, Fera? Bai, hori gaiten nuen bezala, ez zute produktuak ukanen, identifikazio hori, beraz, uh, alako taula eder bat egin aratzi dugu, bertako artisau bati egin eh, arazi alainan. E, bo, espero dugu gerozta laborari gehiok uh, hartuko duen uh, identifikatzaile hori. Ta merkatuetan, emeke emeke ikusiko dugu, mm. agian hartuko duen, erran bezala, bada potentzialki laborari frango gira euskarrian, eh, kasik milako bat, e, hori lortzen alko ginukenak, eta ba, hori, ba, eh, espero dugu hori garatzea, eta be, politikoki zergatik ez, egun batez, pixu gehiago kaita, erran behar da aski begionez e, ikusia dela gure proiektua, ego e, gipuzkoako diputazioak diru laguntza bat eman digu, eta bestalde esko jaularitzak ere bai, erran nahi du, bon, e, sinesten dutela gure proiektuari, serioski hartzen gaituzte, badugu permanente bat gure gure elkartean, eta simbolikoki zari dugu gure elkartearen egoitza lekoznen, e, eh, gajoan. Mm -hmm. Ba uh, eh, pixu bat ukaiten alba dugu geroan, uh, erraiteko behara guk uh, alako sistema bat proposatzen dugu kakotzen artean, ez baita bakarrik uh, gauzak lotuak baitira, nahi dut ezan, uh, dugun manera, bizitzen dugun manera, konsumitzen dugun manera, la, laborantza eramaiten dugun manera, guan, osotasun bada ekologia, Eta hori nahi dugu e, jakinarazi jendeari, bai, bada Euskal Herrian gogoeta bat, ezkira e, eh, zaile arguntak bakarrik, eh, badugu gibelean gogoeta bat. Behar bada, <laughs> trompatzen gira ardatz bide batzuetan, baina bederen, uste dut gure, gure, alde baikorra da gogutatzen dugu entzatzen gira, wala, entzatzen gira eta ikusiko zemanen duen. Mm -hmm. Jokin, zaldun eh, bide, beraz eh, gurekin eh, ginuen, EHko e identifikatzailea aipatzeko, milesker gurekin egonik? Milesker zuai. Zer nahiako, jutsu alamando. Ez bata ez bestianik, jutsu mandoka. Utsumando kanaste huntan Charles Bidegain ihizia hitzaekin. Eskaldun anitzen zat hori da edozoin gabale eh, etxekotoa estena. Eskaldun anitzen etxekotoa estena. Kolaboratzaile berri bat ebai koldo zoazo euskalkietaz aditia eta aipatuko tezkoa erno oiena hart mauletarak egin lanak. Berezuan zuzenbide ikasketak egina eta geroa ba, politika alorrean gizon publiko bat. duk Zuberoako euskeraren gramatika bat egiten entzeatu zena. Josu Martinezek basauriko ihesaen azken aipaldia eginen deiku. Etaren arginduak argiak ziren ez abenturarik. Azkenean, kanpo laguntzarik gabe ies egingo zutela erabaki zuten. Ez zutela itxarongo. Utsumando aste hartian, zazpitan eta astizkenaekin lauetan. Amnistiaren eguna iraganen da eduden igandean makian, Filipe Laskarai eta Filipe Bidart antolatzaileak, aste azken gomitak gomitak goizbegin. Hori bihar eh, eta nik ere horrekin agurtzen zaituztet, bihar hitz eta putzen elkartzen gira, marko gurekin izanen da, haste azken, untan, seiak euskal irratietan.